Բաց մեզ, Տեր, ըզդուրն ողորմության քո մեղավորիս։ Մեր դեմ հարկադրաբար նորից փակվում են մեր տան դռներն ու դարպասները, փակվում են մեր համայնքների, մեր ծննդավայրերի, հազարամյա մեր սրբավայրերի դուր դարպասները։ Մեր դեմ պարզվում են մեր կապուտաչյա հայրենիքի սահմանները, օրավուր ստվարանում են բաժանարար գծերը։ Սահմանագծից այն կողմ անեանում է մեր անցյալը, ամպոտ ներկան որոշյալ կարգավիճակ չի խոստանում ապագայի համար, չնայած ասում են, որ ապագա կա։ Ամեն օր, ամեն ժամ Պանդուխտի ցուփն է ընկերանում բնիկ Արցախցուն եւ մեջքի մախաղը, ուր ասես ստանում են ճամփանները։ Հրաժեշտն անչափ տխուր է, անփարատելի ցավոտ, բայց հրաժեշտ է, ավարտ չէ։ Հույսի միշող Քրիստոսով փարվում է հոգուտ եւ հուշիկ շշնջում ապաշխարելու համար երբեք ուշ չէ, իսկ համբարձումն արჩևում է։ Այսպիսին էր օգոստոսի 18-ին Բերձորի Սուրբ Համբարձում եկեղեցում մատուցված պատարակի ուղերձը։ Հանուն հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու մատուցված պատարակը Բերձորի եկեղեցի էր բերել այդ եկեղեցու հոտին հավատավորների Արցախի եւ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից, հոգեորականների Արցախի, Տաուշի, Սյունիքի թեմերից, գնդերեցների Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգեվոր առաջնորդությունից։ Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի հանդիսապետությամբ Սուրբ Եվանմահ պատարակեր մատուցում Խաշաթաղի շրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Բենյամին Քահանացատուրյանը, որն այլևս իր հոգևոր սպասավորությունն է բերում Ասկերանի շրջանի իրեն վստահված համայնքներում։ Ներկանների մեջ շատ են նրանք, որոնք վայելել են եկեղեցու օծման խնկաբույրն ու Անդրանիկ պատարակով դիրոջ ողորմածությունը, Առաքյալների, ավետարանիչների եւ մեր հավատքի հորանունով եկեղեցու հիմնարկեքին օծվում են 16 սյուներ, որոնց վրա վեր է խոյանում եւ գոյատևում եկեղեցին, հիշեցնում է թեմակալ առաջնորդը։ Մեր երկիրն էլ այդպիսի սյուներ ունի, որոնցից այսօր 12-ը կորցրել ենք եւ 4-ի վրա է պահպանվում մնացորդած Արցախը։ անշուշտ տիրոջն ուղված ամեն մի պատարակ հոգու փրկության, տիրոջ փառաբանության եւ մարդու դեպի Աստված գնացող երևույթ է, որի միջոցով եւս մեկ անգամ շեշտվում է այն մեծ զոհաբերությունը, որ Աստված կատարեց հանուն մարդկության։ Պատարակն ուրախ կամ տխուր, առաջին կամ վերջին չի լինում։ Պատարակ են պատարակ է մնում, բայց երևույթը, որ այսօր տեղի է ունենում մեր շուրջը, կնշանակի դրա մասին կարելի է մտածումներ անել եւ այդ մտածումները գալիս են նրան հասցնում, որ մարդը սկսում է իր հոգում, իր սրտում փոքրինչ մտորումներով դառնություն ապրել։ Ինչու, որովհետեւ հարցադրումները շատ են, ցավոք սրտի պատասխանների քիչ բայց կրոնական տեսանկյունից կարող ենք ասել, որ Աստված մեզ տվել էր տնտեսություն եւ մենք պետք է որպես այդ տնտեսությունը պահեինք, աճեցնեինք, բազմացնեինք եւ փոխանցեինք մեր սերունդներին եկող, ավակ մենք չգտնվեցինք այն լավ տնտեսը եւ բարի տնտեսը, այլ թույլ տվեցինք անգամ օգնեցինք, որպեսզի մեր տնտեսության մեջ որոմներ ցանվեն։ Եվ ցավոք սրտի այսօր եթե մենք հաշվի առնենք, որ բերքը հավաք է, մենք բերք չունենք։ Ամբողջը փուշ ու տատասկ է եւ ուստի դրա մեջ մեծ մեծ, այսպես ասած, սխալներ կան։ Եվ նորից որպեսզի մենք չկրկնենք մեր նախնիների այն արդեն ավանդություն դարած խոսակցությունը, թե Աստված մի մեզ դուր կբացի մեզ համար եւ եկող մեր սերունդը ավելի ճիշտ քալեր կանի, բայց ինչու մենք այդպես գտնվեցինք անառակ որդու նման մսխեցինք, ինչու մենք չկատարեցինք մեր պարտականությունները, մեր տնտեսությունը ավելի հզորացնելու։ Վերջիվերջո Աստված դա մեզ տվել էր։ Հիրավի Աստված ընծայել էր Բերձորում պատարակ մատուցելու մեծագույն շնոր, բայց այդ ընծայի արժեքը ճիշտ չի գնահատվել։ Հոգու եւ մտքի այսօրիկ մտորումները դառնության եւ տագնապի, ցավի եւ կորստի փաստի են վերածվում։ Հալածում է հարցը ախր ինչու։ Սրբազան հայրը կենթանի օրինակ է բերում կյանքից ու կենցաղից։ Ասում է, երբ որ մարդը հիվանդանում է, նրա դիմադրողականությունն ընկնում է եւ գլուխ են բարձրացնում տարատեսակ հիվանդություններ՝ մահացու, խրոնիկ եւ այնպիսիք, որ շատ կարճ են տևում։ Մեր դիմադրողականությունն ընկել է։ Մենք ոչ միայն խնամակալի կարիք ունենք, այլև ճիշտ բուժման։ Սրբազան հորն ուղված բազմաթիվ ինչուններից մեկն էլ եկեղեցին մասնատելուն, մասնահատվածները տարհանելուն էր վերաբերում, որին ի պատասխան ասաց. Եթե մեկ եկեղեցի լիներ եւ այդ մեկ եկեղեցին մենք պիտի թողնեինք անգամ ճշտամու տարածքում, մենք չպիտի այդ եկեղեցու միասնականությունը խաթարեինք։ Ինքը եկեղեցին երբ որ օծվել է, ինքը մեկ միասնություն էր։ Եվ այդ միասնությունը իր ներդաշնակությունը չպիտի կորցվի եւ մենք ունենք Սուրբ Սեղան, որ օծված է, մենք իրակի Քրիստոսի պատարակն է մատուցվել, անգամ մենք դա ենք թողնում եւ չփոսենք ուրիշ այլ նշանների կամ հարթականդակների մասին։ Ոստի եւ եկեղեցին մշակույթի նախարարության հետ միասին հանել են այն ամենը, ինչ որ գտել են, որ պետք է հանվի։ Եկեղեցին օծված մնում է այստեղ։ Թե իր ճակատագիրը իր հետ ինչ կկատարվի, դա թողնում ենք արդեն ճշնամուն եւ թողնում ենք այն անձանց, ովքեր պիտի գան եւ աստեղ անցնեն կամ ապրեն։ Տերն իսկապես մի օր հաշիվ է պահանջելու մեր տնտեսության համար։ Մենք կարող ենք շփոթվել, մարդուն բնորոշ ոչ ճշմարիտ պատասխաններ տալ, բայց չի կարելի կարծել, թե Աստծո առաջ կարող ենք պատճառներ գտնել, որ เป զի արդարացնենք այն ամենը, ինչ մենք չկատարեցինք, ասում է Սրբազանը։ Ոստի եւս երկու Քրիստոսի հարս պիտի մնան գերության մեջ։ Սուրբ Համբարձման եւ Սրբոց նահատակած եկեղեցիները նույնպես մի քանի օր հետո, որպես արդեն իսկ մեզ համար ոչ ցանկալի իրողություն, պիտի մնան գերության մեջ պիտի մնան բանտված մարդիկ աղոթքի մեջ են արցունքոտ աչքերով, որպես մերթ պայծառ տեսիլք, մեր դանդաղ, մարող, աղոտ պատկերներ մարդկանց աչքերի առաջ սահում են նրանց մանկությունը, պատանեկությունը, երիտասարդությունը, առաջին սիրո խոստովանությունը, աշխարում առաջինն այստեղ տեսած հորիզոնների կապույտը, ամենաթանկ հուշերը, որոնք առնչվում են եկեղեցուն, նրա բակին ու շրջակայքին, քիչ այն կողմ դատարկվող գերեզմանոցին, Եկեղեցու ներսում տիրոջ փարաբանությունն է, օրներգությունը, սաղմոս ու շարական է հնչում։ Պատարակիչ քահանան արժանապատիվ Տեր Բենյամինը խաղողորնեքի կարգ է կատարում։ Խաղցրպտուղը բաժանվում է ներկաններին ճաշակելու որպես տիրոջ խոսքին համարժեք հնծա։ Հոգեհանգստի կարգով հիշվում եւ հիշատակվում են հայտնի եւ անհայտ, հին եւ նոր, ծանոթ եւ անծանոթ հանգուցելոց անունները, բարեխոսվում է նրանց հոգիների փրկության համար։ Մկրտության ավազանից Քրիստոսին որդեգրվում են երախաններից չմկրտված անց 3-ը, հոգևոր վերածննդի կնիքը վավերացնելով փրկության հույսի եւ հավատի շնորներով, հույսի հավատով նորոգ պահելու դարձի ճանապարը։ Տերն ամենավորորմած է, գթառատ, սիրող ու ներող հայր։ Սա է կյանք, հույս, հարություն, Խավություն եւ թողություն մեղած Տերը մի օր հաշիվ է պահանջելու։ Այդ օրվան պետք է այսօր պատրաստվել, քանզի ամեն ինչ չէ կորած եւ ապաշխարության համար երբեք ուշ չէ։ Ես շնորհակալ եմ, որ եկել եք մեզ այդ աղոթելու, ասաց Սրբազանն իրեն աղոթակից քույրերին ու եղբայրներին նորից ու նորից ուղորթելով նրանց տիրոջ անխառն ապավինությանը աղոթելու այդ մնացորդացի համար, որպեսզի հուժվենք Քրիստոսի սիրով, որովհետև ոչ միայն մարմինն է խաթարված եւ հիվանդ, այլ նաեւ հոգին նույնպես։ Հուժվենք Քրիստոսի սիրով, հենարան կանգնենք մեկից մյուսին, կենտրոնացիկ պահելով մեր իշխանությունն ու պետականությունը, ուստի մեր բոլոր ուժերը պետք է ներդնենք, որպեսզի անհնարինը հնարավոր դարձնենք այս մնացորդացի վրա վերականգնելու եւ պահպանելու հետագա մեր տեսլական Սա է մեր բոլորիս ցանկությունը։ Տարածած սրտով, փոթորկված հոգիներով, բայց միայն դեպքում ապաշխարության, գիտակցության եւ հավատքով աղոտ կենք բարձրացել առաստված, որ գիտակցենք հետագա ճշմարիտ քայլերը կատարելու այդ պարզ գործողությունը, որ เป զի իրապես այլևս չսխալվենք, այլևս մեզ համար չդառնա, որ Աստված եւս մի դուր կբացի ոչինչ։ Ոչինչ մենք սխալվեցինք, թող մեր ապագա սերունդը նորից վերականգնի, քավ լիցի։ Եթե մեղք են գործել, ինքներս պետք է քավենք այդ մեղքը բոլորով եւ ոգի կանենք ու ուղենք մեր ողնաշարը եւ գտնենք մեզ համար իրապես ամուր երկաթյա եւ քարե հենարաններ, որպես հետագայում մեր խաղողի վազը իրապես մտուր տա մեկի դիմաց 30, 60 եւ 100 Աստծո համար անհնարին ոչինչ չկա։ Անքննելի են Աստծո ճանապարհները։ Վրթանես Սրբազանի համոզմամբ միրապաշխարությունը տիրոջով նորից արժանի կդարձնի այն ճանապարհին, որով հեռանում ենք, սակայն հույսով, որ նորից ծնկաչոք պիտի գանք, խփենք եկեղեցու այս դռանն ու ասենք. «Բաց մեզ, Տեր, ըզ դուրն ողորմության քո մեղավորիս»։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 20-ի թողարկումը։ Հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։